Aštuntas skirsnis. Taip reikėjo. Buvau kitame viešbutyje, man pasakė, įsineždink. Mėginau vienur, kitur, niekas manęs neįsileido. Buvau prie kalėjimo, vartininkas man netidarė durų. Buvau įlindęs į šuns būdą, šuo man įkando ir mane išvarė, likis būtų žmogus. Sakytum, jie žinojo, kas aš esu. Buvau išėjęs į laukus, norėjau pernakvoti po atvirų dangumi, tačiau dangus buvo apsiniaukęs. Aš pamaniau, kad jiems lyti ir kad nėra gerojo dievo, kuris sukliudytų lietui, ir sugrįžau į miestą, ketindamas prisiglausti kur nors durų nišoje. Ten aikštėje atsiguliu ant akmeninio suolo. Viena gera moteriškė man parodė jūsų namą ir pasakė, pasibelsk ten. Aš pasibeldžiau. Kas čia? Ar kokia užeiga? Aš turiu pinigų. Tai mano uždarbis katurgoje. 109 frankai 15 sų, kuriuos uždirbau sunkiųjų darbų kalėjime per 19 metų. Aš užmokėsiu. Ką tai man reiškia? Aš turiu pinigų. Aš labai pavargęs. Pėščias padariau dvylika lje. Esu labai alkanas. Ar leisite man pasilikti? Pone Magluar, tarė vyskupas, dėkite dar vieną stalo komplektą. Žmogus žengė tris žingsnius pirmin ir sustojo prie lempos, kuri degė ant stalo. Klausykite, tarė jis, lyg nebūtų kaip reikiant supratęs, čia kažkas netaip. Ar jūs girdėjote? Aš esu katorgininkas kalinys, ką tik iš katorgos. Jis įsitraukė iš kišenės didelį geltono popieriaus lapą ir išskleidė jį. Štai mano pasas. Kaip matote, geltonas. Tai dėl to, kad mane visi varytų lauk, kur tik neičiau. Norite perskaityti? Ir aš moku skaityti. Katurgoje išmokau. Ten yra mokykla tiems, kurie nori mokytis. Žiūrėkite, štai ką jie įrašė į pasą. Žanas Valžanas paleistas iš katurgos kilęs iš Šitai jums nesvarbu. Išbuvo katurgoje 19 metų, penkerius metus už vagystę su įsilaužimu, 14 metų už tai, kad keturis kartus mėgino pabėgti. Šis žmogus labai pavojengas. Tai mat, visi mane gujo lauk, na o jūs, ar priimsit mane, ar čia užeiga, ar duosite man pavalgyti ir leisite pernakvoti, gal turite arklidę? Pone Magluar, tarė vyskupas, patieskite švarias paklodės nišos lovoje. Mes jau esame minėję, koks buvo šių moterų klusnumas. Pone Magluar išėjo vykdyti gautų įsakymų. Vyskupas atsigrėžė į ateivį. Pone, sėskite ir šildykitės. Mes to jau vakarieniausime, o kol jūs valgysite, jums bus paklota lova. Tik dabar žmogus kaip reikiant suprato. Jo veide, lygi tol niūrėme ir atšiaurėme, pasirodė apstulbimas – abejonė, džiaugsmas, jis visas pasikeitė. Žmogus ėmė veblenti lyg pamišęs. Tikrai? Kaip? Jūs leidžiate man pasilikti? Jūs manęs nevarote? Juk aš katurgininkas. Jūs mane vadinate ponu, mane sakote tu, neždinkis iš čia šunie. Štai ką man visada sako žmonės. Aš buvau tikras, kad jūs mane išvysite, dėl to to jau ir pasisakiau, kas esu. A kokia šaunita moteris, kuri man parodė čia ateiti. Aš to jau gausiu vakarienę, gausiu lovą, lovą su čiužiniu ir paklodėmis, kaip visi žmonės. Devyniolika metų nesugulėjęs lovoje. Tikrai man leidžiate pasilikti. Jūs dori žmonės, bet to aš turiu pinigų, aš gerai užmokėsiu. Atleiskite, ponas viešbutininkė, kuo jūs vardu? Aš sumokėsiu, kiek panorėsite. Jūs šaunų žmogus. Juk jūs laikote viešbutį, ar ne? Aš esu kunigas ir gyvenu šitam name, atsakė vyskupas. Kunigas, pakartojo žmogus. Ak, bet ir šaunusgi jūs kunigas. Vadinasi, jūs neprašote iš manęs pinigų. Klebonas, tiesa. Šitos didelės bažnyčios klebonas. Tikrai, bet ir koks aš kvailys. Ne nepastebėjau jūsų kepuraitės. Tuo tarpu jis padėjo į kampą savo kuprinę ir ten pastatė lasdą, paskum įsikišo pasą į kišenę ir atsisėdo. Panelė Batistina švelniai žiūrėjo jį. Keleivis kalbėjo toliau. Jūs gailestingas klebūne, jūs nesibjaurite. Kaip gerai geras kunigas. Vadinasi, jums nereikia užmokėti. Ne, nereikia, atsakė vyskupas. Pasilaikykite tuos pinigus savo. O ar daug turite? Regi sakėte, kad 109 frankus. Ir 15 sų, pridūrė žmogus. 109 frankai 15 sų. O kiek laiko jums reikėjo juos uždirbti? 19 metų. 19 metų. Vyskupas giliai atsiduso. Žmogus kalbėjo toliau. Aš dar tebe turiu visus savo pinigus. Per tas keturias dienas išleidau tik 25 sų, kuriuos uždirbau grase, padėdamas iškrauti vežimus. Jūs esate kunigas, tai aš jums pasakysiu. Mes katurgoje turėjome kapelioną, bet to aš kartą mačiau vyskupą, monsinjorą, kaip jį vadina. Tai buvo mažoro vyskupas, Marserija. Tai klebonų klebonas – Jūs man atleiskite, žinot, aš blogai pasakoju, bet apie tokius dalykus labai mažai tai išmanau. Jūs suprantate, kokie mes. Jis laikė mišes kalėjimo kieme, ten buvo pastatytas altorius, o ant galvos jis turėjo užsidėjęs kažkas smailu viršum iš gryno aukso. Buvo pats vidurdinis ir tas daiktas žiūrėtė žiūrėjo saulėje. Mes stovėjome išreikiuoti iš trijų pusių. Ir į mus buvo nukreiptos patrankos uždegtais dakčiais – Nelabai gerai buvo matyti. Jis kalbėjo, bet stovėjo taip toli, mes nieko negirdėjome. Štai kas yra vyskupas. Jam bekalbant vyskupas atsistojo ir uždarė duris, kurios buvo paliktos plačiai atvertos. Įėjo ponia Magluar, jie atnešė dar vienam žmogui indus ir jos padėjo ant stalo. Pone Magluar, tarė vyskupas, padėkite šį komplektą kiek galima arčiau žėdinio. Ir atsigręžęs į savo svečią pridūrė – Nakties vėjas Alpėse žvarbus. Jums turbūt šalta, ponė. Kiekvieną kartą, kai vyskupas savo švelniai rimtu ir tokiu bičiulišku balsu ištardavo žodį ponas, to žmogaus veidas nušviesdavo džiaugsmu. Ponas katurgininkui tai stiklas vandens medūzos keleiviui, po laivo katastrofos įsigelbiusiam ant plausto. Paniekintas žmogus trokšta pagarbos. Betgi ta lempa labai prastai šviečia, tarė vyskupas. Pone Magluar suprato, nuėjo į monsinjoro miegamąjį, paėmė ten nuo žydinio dvi sidabrinės žvakides ir uždegusi žvakes pastatė ant stalo. Klebau netarė teivis, jūs geras žmogus, jūs manęs nepaniekinot, jūs mane priglaudėt savo namuose, jūs man uždegat savo žvakes. O juk aš nuo jūsų neslėpiau, iš kur esu paleistas neslėpiau, kad esu paniekos vertas žmogus. Vyskupas, kuris sėdėjo šalia jo, švelniai jam palėtė ranką. Jūs galėjote man nepasakoti, kas esate. Čia ne mano namai, čia Jėzaus Kristaus namai. To, kuris įeina pro šias duris, niekas neklausia, kuo jis vardu, bet kas jį slegia. Jūs kenčiate, jūs alkstate ir trūkštate, todėl malonu, kad užėjote. Ir nedėkokite man, nesakykite, kad aš jūs priimu savo namuose. Čia namai to, kuris reikalingas prieglaudos. Aš sakau jums praeiviui, kad šie namai veikiau jūsų negu mano. Visa, kas čia yra, priklauso jums. Kamgi man žinoti, koks jūsų vardas? Beje, dar jūs nebuvote jau pasisakęs, o aš jau žinojau vieną jūsų vardą. Žmogus nustebęs pažiūrėjo jį. Tikrai? Jūs žinojate, kuo aš vardu? Taip, atsakė vyskupas. Jūsų vardas – mano brolis. Žinote, ką klebonė sušuko žmogus – Kai ėjau čionai, buvau labai šalkęs. Bet jūs toks geras, jog dabar pats nežinau, kas man darosi. Man jau ir alkis praėjo. Vyskupas pažiūrėjo jį ir tarė. Jūs labai daug kentėjote. Ak, raudona kalinio striukė, geležinis rutulys prie kojos, plikos lentos vietoje lovos, karšti, šaltis, darbas, sunkus katurgos darbas, lasdos, dviguba grandinė, už pačius niekus – karceris už vieną žodį, net gulinčiam lovoje ligoniui grandinė. Šunys, šunys ir tie laimingesni. 19 metų, man 46, o dabar geltonas pasas, štai ir viskas. Taip, tarė vyskupas, jūs išėjote iš sielvartų pasaulio, bet paklausykite. Ašrom paplukęs vieno nusidėlio veidas dangui teikia daugiau džiaugsmo, negu baltirūbai šimto teisiųjų. Jeigu iš tos kančių vietos jūs išeinate, slėpdama širdie nepykantą ir pykti žmonėms, tai jūs vertas pasigailėjimo. Jeigu iš ten įsinešate meilės, romumo ir santarvės jausmą, tai esate geresnis negu bet kuris iš mūsų. Tuo tarpu ponė Magluar atnešė vakarienę. Sriuba su alyva, duona ir druska, truputis lašinių, gabalėlis avienos, kelios figos, varškė ir kepalas ruginės duonos. Prie įprastinis vyskupo vakarienis ji pati dar pridūrė butelį seno moveškio vyno. Vyskupo veidė staiga pasirodė linksma išraiška, būdinga vaišingiems žmonėms. Na, prašom prie stalo, gyvai paragino vyskupas. Jis pasisodino žmogų iš dešinės, kaip visuomet darydavo, jei koks nors pašalinis pas jį vakariniaudavo. Panelė Batistina, kuri laikėsi visiškai ramiai ir laisvai, atsisėdo broliui iš kairės. Vyskupas sukalbėjo Benediktę, maldą prieš valgį ir savo papratimu pats įpylė visiems ribos. Žmogus ėmė godžiai valgyti. Staiga vyskupas tarė. Bet man atrodo, kad ant stalo kažko trūksta. Tikrai, ponė Magluar buvo padėjusi tik tris reikalingus komplektus. Tačiau jeigu vyskupas turėdavo prie vakarienės kokį svečią, tai namuose buvo paprotys išdėti ant staltėsis visus šešis sidabrinius stalo komplektus. Nekaltas pasigėrimas. Ši naiviai prabangos pretenzija buvo savotiškas vaikiškumas, teikęs daug žavisio šiems myliems ir draugė griežtiems namams, kur neturtas buvo iškeltas iki didingumo. Pone Maglar suprato pastabą, išėjo netarusi nei žodžio ir po valandėlės dar trys stalo komplektai, kurių pareikalavo vyskupas spindėti, spindėjo ant staltėsi simetriškai išdėstyti prieš kiekvieną iš trijų valgytojų. kai kurios smulkmenos apie Pontarlyje sūrinės. O dabar, kad skaitytojas turėtų supratimą, kas dėjosi prie šio stalo, mes visų geriausiai padarysime, jei pateiksime ištrauką iš panelės Batistinos laiško rašyto poniai D. Boševron, kuriame su naiviu tikslumu atpasakotas katurgininko pasikalbėjimas su vyskupu. Tasai žmogus į nieką nekreipė jokio dėmesio. Jis valgė taip godžiai, kaip valgo tik labai išbadėję žmogus. Tačiau po sribos jis tarė. Klebonė, dievo tarne. Man žinoma, dar per gerai ir tas, kas yra čia ant stalo, bet turiu pasakyti, kad jie prekvežiai, kurie mane leido kartu su jais vakarieniauti, daug geriau valgo negu jūs. Tarp mūsų kalbant, ši pastaba mane truputį užgavo. Jie daugiau dirba už mane, atsakė mano brolis. Netkirto žmogus. Jie turi daugiau pinigų. Jūs neturtingas, aš gerai matau. Jūs gal net neklebonas. Sakykit, ar tikrai jūs klebonas? Iš tikrųjų, jei viešpats dievas yra teisingas, jūs turėtumėt būti klebonas. Viešpats dievas daugiau negu teisingas, atsakė brolis. Po valandėlės jis pridūrė, ponas Žanai Valžanai, tai jūs vykstate į Pontarlie? Taip, Toks maršrutas man įsakytas. Kaip tik šitai pregis pasakė tasai žmogus. Paskui jis kalbėjo toliau. Rytoj šventant turiu išeiti, sunki kelionė. Naktį šaltus, bet dienos karštos. Į gerą jūs einate kraštą, pasakė brolis. Revoliucijos metu mano šeima nuskurdo. Iš pradžių aš buvau susiradęs prieglaudę Franš Conte ir kiek laiko ten gyvenau iš savo rankų darbo. Buvau kupinas pasirežimo dirbti. Yra daug ko užsijimti. Ten yra iš ko pasirengti. Popieriaus fabrikai, odos dirbtuvės, spirito varyklos, alyvos spaudyklos, dideli laikrodžių fabrikai, plieno liejyklos, vario liejyklos, bent 20 geležies gamyklų, kurių keturios lodė, šatilijone, odenkure ir berė labai žymios. Rodosi neklystų brolis, kaip tik tas vietas suminėjo, paskui jis nutraukė savo kalbą ir kreipėsi į mane. Sesute, ar mes neturim ten giminių? Aš atsakiau, seniau turėjome jų tarpę poną de Liusni, kuris senojo režimo metais buvo Pontarlie miesto sargybos viršininku. Taigi, kalbėjo toliau mano brolis, bet 93 metais giminių jau nebebuvo, o liko tik savos rankos. Aš dirbau. Pontarlie, kur jūs vykstate, ponas Valžanai, yra viena pramonės šaka, labai patriarchališka – ir stačiai žavinga sesutė. Tai sūrio gamyklos, kurios ten vadinamos sūrinėmis. Čia mano brolis, vis ragindamas tą žmogų valgyti, labai smulkiai jam išaiškino, kas tai yra Pontarlie sūrinis, kad jų esančios dvi rūšys – turtingųjų ūkininkų didieji apluokai, kur šerima 40-50 karvių ir pagaminama per vasarą 7-8 tūkstančiai sūrių, ir bendruomeninės sūrių fermus – priklausančios neturtingiems vidurkalnių valstiečiams, kurie savo karves laiko bendrai ir dalyjasi tarp savęs pelną. Jie pasisamdo sūrininką, kurį vadina sūrmeistriu. Sūrininkas tris kartus per dieną priima iš bendruomenės narių pieną ir pristatyta jo kiekį rantais pažymi tam tikroje lasdelėje. Sūrinių darbas prasideda į balandžio pabaigą. Apie birželio vidurį sūrininkai jau išgena karves į kalnus. Besisotindamas tasai žmogus pamažu pagyvėjo. Brolis jį vaišino geru moviškių vynų, kurio pats negeria, sakydamas, kad jis labai brangus. Visas tas smulkmenas brolis jam pasakojo su ta malonė linksma nuotaika, kuri jums gerai pažįstama, kada nekada įterpdamas ir man kokį malonų žodį. Jis nuolat vėl grįždavo prie sūrmeistrio profesijos, ją vis pagerbdamas, lyg būtų norėjęs duoti tam žmogui minti, jog šis amatas jam būtų išganimas. Tačiau tiesiogiai ir įsakmei nepatardamas. Vienas dalykas mane labai nustebino. Aš jau jums sakiau, kas buvo tasai žmogus. O kągi, mano brolis įskyrus keletą žodžių apie Jėzų, pasakytų to jau po to, kai jie jo nepažįstamasis, per visą vakarienę, net per visą vakarą nepratarė ne vieno žodžio, kuris būtų galėjęs priminti jo padėtį arba jį painformuoti, kas yra mano brolis. O juk atrodytų jam, kaip vyskupui, būtų buvusi puiki proga pasakyti pamokslėlį ir paveikti katurgininką taip, kad šio sieloje amžinai įsmiktų šis susitikimas. Galbūt kiekvienas kitas mano brolio vietoje, turėdamas po ranka šį nelaimingąjį, būtų jautęs pareigą papinėti ne tik jo kūną, bet ir sielą, būtų apibėręs jį priekaištais, pagardintais ne vienu moralu bei patarimu, o gal jam būtų parodęs truputį užuojautos ir drauge paraginęs ateityje pasitaisyti. Brolis jo net nepaklausė, iš kurio krašto jis kilęs, nepasiteiravo apie jo gyvenimą. Mato žmogaus gyvenime buvo nusikaltimas, o brolis atrodė vengė viso, kas būtų galėję šitai priminti. Negana to, pasakodamas apie Pontarlie kalniečius, kurie dirba savo malonų darbą netoli dangaus ir kurie, pridūrė jis, yra laimingi, nes gyvena be nuodėmis, brolis taiga nutilo, nusigandęs, jog šie netyčia jam įsprūdė žodžiai neužgautų svečio. Gerai viską apsvarščiusi, aš tariausi supratusi, kas vyko brolio širdyje. Matyt, jis manė, jog tasai žmogus vartu Žanas Valžanas ir tai per daug galvoja apie savo gėdą ir jo geriausias būdas jį nuo to atitraukti ir įteikti jam nors vienai valandėliai, kad jis toks pat žmogus kaip ir visi. Tai su juo elgtis kaip su kiekvienu kitu. Iš tikrųjų, ar ne čia yra tikrasis gailestingumas? Ar jums netrodo, geroji ponia, kad šis delikatumas, susilaikimas nuo pamokymų, moralų ir užuominų yra kažko tikrai evangeliškas ir kad tikrasis gailestingumas tai visiškai neliesti skaudamos vietos žmogui, kuris kenčia. Man atrodė, kad tokia galėjo būti slaptoji brolio mintis. Šiaip ar taip, aš galiu tik tiek pasakyti, kad jeigu jis ir turėjo kokių minčių, tai jų niekam neparodė, net man. Per visą vakarą jis buvo visiškai toks pat kaip visuomet – ir vakariniaudamas su tuo Žanu Valžanu elgėsi lygiai taip, kai būtų elgėsis vakariniaudamas su didžiuoju teisėju Gedeonu arba su parapijos klebonu. Į vakarienės pabaigą, kai jau valgėme figas, kažkas pasibeldė į duris. Tai buvo tetulė žerbo su savo mažiuliu ant rankų. Brolis pabučiavo kūdikiu į kaktą, pasiskolino iš manęs penkiolika su, kuriuos turėjau prie savęs, ir atidavė jos tetuliai žerbo. Tasai žmogus tuo metu beveik jau į nieką nekreipė dėmesio – Jis nieko daugiau nekalbėjo ir atrodė labai nuvargęs. Vargščiai senutė iš žerbo išėjus, brolis sukalbėjo padėkos maldą, o paskui kreipėsi į žmogų tardamas. Jums turbūt norisi kuo greičiausiai atsigulti į lovą. Pone Magluar skubiai nukraustė stalą. Aš supratau, jog mums reikia išeiti, kad keleivis galėtų atsigulti ir mudvi užlipome į viršų. Tačiau po valandėlės aš dar nusinčiau ponę Magluar nunešti tam žmogui užsikloti švarcvaldinį kailį, kurį šiaip laikau savo kambaryje. Naktys čia žvarbius, o kailis gerai šėlto. Gaila, kad jis toks senas, plaukai labai slenka. Brolis jį nusipirko būdamas Vokietijoje, Totlingene, netoli Dunojaus ištakų. Ten patys nusipirko ir peiliuką su dramblio kaulo kreunumis, kuriuo aš naudojusi prie stalo. Pone Magluar beveik tučto jau sugrįžo, paskui mudvi pasimeldėm kambaryje, kur džiaunomis kalbiniai ir nuėjome kiekvienai savo kambarį nieko viena antrai netarusios. Ramybė. Pasakęs labą nakt seseriai, monsinjoras Bienvienių pasiėmė vieną iš tų dviejų sidabrinių žvakidžių, antrą padavė svečių ir tarė. Eime, ponia, aš jūs nuvesiu į jūsų kambarį. Žmogus nuėjo paskui jį. Kaip jau žinoma iš to, ką mes anksčiau esame pasakę, būto kambariai buvo taip išdėstyti, kad norinti jai į koplyčią – kur buvo nišalovai, ar iš ten išeiti, reikėjo pereiti per vyskupo miegamąjį. Tuo momentu, kai jie ėjo per šį kambarį, ponė Magluar dėjo sidabrą į sieninę endaują lovos galvų galyje. Šito ji kiekvieną vakarą užbaigdavo savo dienos triūsą prieš eidama gulti. Vyskupas palidėjo savo svečią lygi pat nišos. Ten jų laukė švariai paklota lova. Žmogus pasistatė žvakidę ant mažiuko stalelio. Na, tarė vyskupas, – Linkiu jums labos nakties. Rytoj rytą prieš išeidamas jūs išgersite poduką mūsų karvių pieno, dar visai šilto. Ačiū, kunigė tarė žmogus. Bosis ištarė šiuo žodžius kupinus taikingumo, staiga be jokio perėjimo, jame įvyko keistas pasikeitimas, kuris būtų siaubu sukaustęs abidvi šventas moteris, jeigu jos būtų tai mačiusios. Net dabar mums dar sunku suvokti, koks jausmas jie apimė tą momentą. Kas čia buvo? Įspėjimas ar grasinimas? Ar taip daryti jį vertė tik tai instinktas, jam pačiam neaiškus? Jis taiga atsigrėžė į senuką, susinėrė ant krūtinės rankas ir įbedęs į savo šeimininką nuožmų žvilgsnį, sušuko kimi balsu. Ak, šitaip, tai jūs vadinasi mane guldote savo namuose, štai čia šalia savęs. Jis patilėjo, paskui pridūrė juokdamasis ir tas juokas buvo kažkoks šiurpulingas. Ar jūs gerai pagalvojote, ką darote? Ką jūs žinote, gal aš esu kada nužudę žmogų? Vyskupas pakėlė akis į lubas ir tarė. Tatai viešpaties dievo dalykas. Paskui surimta išraiška pakėlės dešinę ranką, sudėtais kryžiaus ženklui pirštais ir šnipždėdamas lūpomis, tarytų melsdamasis, ar pat su savimi kalbėdamas – Jis palaimino žmogų, kuris net galvos nepalenkė ir neatsisukdamas, nesidairydamas, nuėjo į savo kambarį. Kai alkove kas nors nakvodavo, altorius būdavo uždengiamas didelę saržinę užuolaidą, pertiesta koplyčioje nuo vienos sienos lygi kitos. Vyskupas eidamas pro šią užuolaidą atsiklaupė ir sukalbėjo trumpą maldą. Po valandėlės jis jau vaikščiojo po sodelį, svajodamas, kontempliuodamas – siela ir mintimis atsidavęs šiai didingai ir slėpiningai visatai, kurią Dievas naktį atskleidžia budinčioms akėms. O dėl keleivio, tai matyt, jis buvo toks išvargęs, jog net nepasinaudojo puikiomis baltomis paklodėmis. Pro vieną šnervę užpūtę žvakę, kaip daro katurgininkai, visai nenusirengęs kreito ant lovos ir tučto jau kietai užmiego. Kai vyskupas grįžo iš sodo į mėgamąjį, mušė jau dvylika – Po kelių minučių nedidelėme namelyje visi miegojo. Žanas Valžanas Nakties vidury Žanas Valžanas pabudo. Žanas Valžanas buvo kilęs iš neturtingos bryj valstiečių šeimos. Vaikystėje jis nesimokė skaityti, užaugęs vertėsi medžių genėjimų Faverolyje, jo motina vadinosi Žana Matijai tėvas Žanu Valžanu ar Vlažanu. Valžanas veikiausiai buvo pravardė gauta sutrumpinus volia Jean. Štai Žanas, prancūziškai. Žanas Valžanas buvo niuraus charakterio, tačiau linkęs į susimastymą, kaip yra būdinga jausmingoms prigimtims. Tačiau apskritai šitas Žanas Valžanas, bent iš pažiūros, buvo gerokai apsnūdus ir nieko nežymi būtybė. Dar visai mažas jis neteko tėvo ir motinos – Motina dėl priežiūros stokos mirė gimdymo karštinę. Tėvas, kuris taip pat vertėsi medžių genėjimu, užsėmušė krisdamas iš medžio. Žanui Valžanui beliko tik tai vyresnė sesuo, našlė su septynetų vaikų, mergyčių ir berniukų. Toji sesuo ir užaugino Žaną Valžaną, ir kol buvo gyvas jos vyras, laikė į savo namuose ir maitino. Vyras numirė, vyriausiam iš jos septyneto vaikų buvo aštuoneri metai, jauniausiam vieneri. Pat Žanas Valžanas tada baigė 25 metus. Jis vaikams atstojo tėvą ir savo ruoštų padėjo seseriai, kuri jį buvo užauginusi. Tada įvyko kažkaip savaime. Žanas Valžanas buvo pareigingas, nors ir murmėjo iš nepasitenkinimo. Jis dirbo sunku, menkai apmokamą darbą ir taip slinko jo jaunystėje. Niekam neteko girdėti, kad jis kada būtų turėjęs apylinkėje kokią draugužę. Jam nebuvo kada įsimylėti. Vakarais jis pareidavo namo išvargęs ir tylėdamas sreipdavo savo sriubą. Jam valgant sesuo tetulė Žana, dažnai iš jo dubenėlio išgriebdavo geriausius kasnius, gabalėlį mėsos, lašinių spirgelį kopūsto lapą ir atiduodavo kuriam savo vaikų. Užsikniaubęs ant stalo, beveik įkišęs nosį į sriubą, net mesdamas ilgų plaukų, nukarusių ant dubenio ir dengiančių akis, jis valgydavo toliau, lyg ir nieko nepastebėdamas, nesipriešindamas seseriai. Faverolyje, netoli Valžanų Pirkiaus, kitoje gatvelės pusėje gyveno fermeriai vardu Marie Claude. Valžanų šeimos vaikai, beveik visuomet alkani, kartais nubėgdavo pas Marie Claude ir motinos vardu pasiskolindavo puodinę pieno, kurią ir išgerdavo už gyvatvoris ar kokiame kampe tarpuvartėj, taip skubėdami ir verždami kits iš kito puodą, kad mergaitėms pieno į burną patekdavo tiek pat, kiek ir ant prikiščių. Motina, žinodama apie tokią apgavystę, būtų griežtai nubaudusi nusikaltelius. Žanas Valžanas, Tačiaukas ir Niurska motinai nieko nežinant užmokėdavo Mariklod už puodinę pieno ir vaikai išvengdavo bausmės. Sodų genėjimo sezone jis uždirbdavo po 24 sų per dieną, o paskui parsisamdydavo javų pjovėjų, padienių darbininkų, jaučių varovų fermoje, juodadarbiu. Jis darė, ką galėjo sesuo tai padirbo, tačiau kaip įsiversi su septynetu mažų vaikų. Skurdas vis labiau slėgė ir smaugė šią nelaimingą šeimą. Viena žiema buvo itin sunki, Žanas neteko darbo, šeima atsidūrė be duonos, be trupinėlio duonos, tikra to žodžio prasme, septynetas vaikų. Vieną sekmadienio vakarą Moberas Izabo, kuris Faverolyje bažnyčios aikštėje turėjo nuosavą kepyklą, Jau rengėsi gulti, kai išgirdo smarkų smūgį stiklinę savo krautuvės vitriną su tinkleliu. Jis atskubėjo laiku ir suspėjo pamatyti ranką, kuri lindo pro skylę kumščio išmuštą tinklelyje ir stikle. Toj ranka pasigrėbė kepalėlį duonos ir dengo. Izabo greit šoko į gatvę, vagis dūmė kiek įkabindamas. Izabo jį vėjos ir sučiupo. Vagis jau buvo suspėjęs numesti duoną, bet jo ranka pasirodė kruvina. Tai buvo Žanas Valžanas. Šitai vyko 1795 metais. Žanas Valžanas atsidūrė teisme už vagystę su įsilaužimu į gyvenamą patalpą nakties metu. Pasi buvo rastas šautuvas, iš kurio jis puikiai šaudė, jis kartais brakonieriaudavo. Šitą jam pakenki. Prieš brakonierius žmonės iš anksto nepalankiai nusistatę ir turi tam pagrindo. Brakonierius lygiai kaip ir kontrabandininkas nedaug kuo skiriasi nuo plėšiko tačiau probėgšmiais pastebėsime, kad tarp šios rūšies žmonių ir šlykštaus miesto galvažudžio dar yra ištisa praraja. Brakonierius gyvena gyrioj, kontrabandininkas gyvena kalnuose arba jūroje. Miestai ugdo nuožmių žmonės, nes tie žmonės, kuriuos jie ugdo, sugedę. Kalnai jūra girios ugdo laukinių žmonės. Jie vysto charakterio atšiaurumą, tačiau jo žmoniškumo dažnai nesunaikina. Žana Valžana pripažino kaltu. Įstatymų straipsniai buvo aiškus. Mūsų civilizacijoje būna grėslių valandų. Tai tos akimirkos, kada baudžiamoji sistema paskelbė žmogaus gyvenimo katastrofą. Koks klaikus yra tas momentas, kada visuomenė pasitraukia ir amžinai atstumė nuo savęs mastančią būtybę. Žanas Valžanas gavo penkerius metus katurgus. 1796 m. balandžio mėnesio 22 dieną Paryžius šventė pergalę ties Montenote laimėta Italijos armijos vyriausiojo vado, kuris direktorijos laiške 500 tarybai rašytame ketvirtų metų Florealio antrą dieną vadinamas Buanna parte. Ta pačią dieną Bisteroje didelė partija katurgininkų buvo apkalta grandinėmis. Į šią partiją pateko ir Žanas Valžanas. Vienas buvęs kalėjimo vartininkas – kuriam dabar apie 90 metų, dar puikiai atsimena tą nelaimingą jį prikaltą prie ketvirtosios grandinės galo šiaurinėme kiemo kampe. Jis sėdėjo ant žemės, kaip visi kiti, atrodė, kad jis visiškai nesuprato savo padėties, nebent tik tie, kad jį baisi. Taip pat galimas daiktas, kad iš miglotų jo vaizdinių, barkšo tamsaus žmogaus vaizdinių, ryškėjo viena mintis, jog ši padėtis pernelyg žiauri